10067-fatvo. Tarovihda mushaf ko'tarib namoz o'qish hukmi. Savol: Tarovih namozlarida imomning qiroatini kuzatish maqsadida Qur'oni Karimni ko'tarib turishning hukmi qanday? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Bu maqsadda Qur'oni Karimni ko'tarib turish bir necha jihatdan sunnatga zid hisoblanadi. Birinchisi, bu namozxonning qiyomda o'ng qo'lini chap qo'li ustiga qo'yishni o'tkazib yuborishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi, Qur'onni ochish, yopish va qo'ltiq ostiga qo'yish kabi ko'plab ortiqcha harakatlarga olib keladi. Uchinchisi, bu haqiqatda namozxonni ushbu harakatlari bilan mashg'ul qilib qo'yadi. To'rtinchisi, bu namozxonning sajda o'rniga qarashni o'tkazib yuborishiga sabab bo'ladi. Aksar ulamolar sajda o'rniga qarash sunnat va afzal ekanini aytishgan. 5. Agar bu ishni qiluvchi kishi qalbini namozga hozirlamasa, namoz o'qiyotganini unutib qo'yishi mumkin. Aksincha, o'ng qo'lini chap qo'liga qo'yib, boshini sajda joyiga egib, tavozi bilan turgan kishi namoz o'qiyotganini va imomning orqasida turganini ko'proq his qiladi. Allohu a'lam.